No, vyšľachtil indiánsky kmeň Majov. Čivava a indiáni? Indiáni a čivava? Určite sa čudujete, rovnako ako som sa čudoval aj ja, keď som sa to dozvedel. No ale veru, je to tak. A viete, kto boli Majovia? Boli to ľudia, ktorí vybudovali dávno, pradávno veľmi vyspelú civilizáciu. Dozvedel som sa aj to, že majský kalendár bol presnejší ako náš dnešný kalendár. V čom konkrétne bol presnejší? No, no tak to si už nepamätám. Ale mohli by ste sa spýtať v škole alebo doma. A potom mi dajte vedieť. Rád sa totiž dozviem niečo nové. A čo ešte viem o majoch? Napríklad to, že v matematike používali nulu. A to bolo teda niečo. Lebo nulu v tom čase